Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը հերթական դիտարկում է անցկացրել։ Ազգային ժողովում քննարկվում է 2016-ի բյուջեի նախագիծը։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել ԱՄՆ-ին։ Ըստ ամերիկացի համանախագահի պետք է լսել Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ձայնը։ Ռուսաստանը դեռևս 1995-ին է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքը հրացվել է կուսակցությունից հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Անցկացվել է շախմատի գծով Օլիմպիադայի շրջանային մրցափուլը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 105 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարցակորցողություններին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին այսօր տեղի է ունեցել ԵԱՀԿ հերթական դիտարկումը Տավուշի մարզի Կայանավան գյուղի եւ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Բալաջաֆարլի գյուղի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներին դուրս չի բերել առաջապահ դիրքեր, որի հետևանքով վիզուալ կապ չի հաստատվել մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դիտարկման արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 16-ին ստորագրել է հրամանագրեր վաճական բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում իրականացրած բարեգործական մի շարք ծրագրերի համար Պարգևատրվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բժիշկ ռևմատոլոգ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Սարիա Եսայանը։ Արցախում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի ստեղծման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Մատենադարանի տնորեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հրաչյա Թամրազյանը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի լիա գումար նիստային վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ներկային կառավարության անդամներ, կառավարության առընթեր մարմինների ղեկավարներ, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Հաստատելով օրակարգը խորհրդարանը ձեռնամուխ եղավ խնդրոարարքա հարցերի քննարկմանը։ Հիմնական թեման ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի մասին էր, ուղեկից օրինագծերը եւ բյուջեի նախագծում ներկայացված տարեկան նպատակային ծրագրերը։ Նախքան առաջադրված հարցերի քննարկումը խորհրդարանի նախագահը հայտնեց, որ բյուջետային փաթեթը սահմանված ժամկետում ստացվել ու նախնական քննարկման է ենթարկվել մշտական հանձնաշողովներում ու խումբ խմբակցություններում Ըստ այդմ ամփոփ տեսքով կառավարությունն է ներկայացվել մի շարք առաջարկություններ, եւ օրերը ստացվել են դրանց վերաբերյալ գործադիր իշխանության տեսակետները համապատասխան հիմնավորումներով պետական բյուջեի նախագծի առաջին ընթերցումն է ներկայացում ազգային ժողով, որից հետո հնարավորություն է տրվելու падգամավորներին ներկայացնել երկրորդ փուլի առաջարկություններ, եթե դրանք լինեն, եւ վերջում, ինչպես նախատեսված է մեր ժամանակացույցով, դեկտեմբերի 23-ին ազգային ժողովը հերթական լիագումար նիստում անդրադառնալու է բյուջեն հաստատելու հարցին։ Ներկայացնելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը նշեց, որ գործադիրն այն ձևավորել է առաջնորդվելով խորհրդարանի հավանության արժանացած ԼՂՀ կառավարության գործնեայության ծրագրով եւ 2016 թվականի պետբյուջեի նախագիծը բովանդակային առումով արտացոլում է երկրի զարգացման հիմնական ռազմավարական ուղղությունները։ Իր խոսքում Սպարտակ Թևոսյանը նշեց ավարտվող տարվա ակնկալիքները, որոնք հիմք են ծառայել նոր բյուջեի ձևավորման համար։ 2000 2015 թվականը տամփոփի համատարը ներքին արդյունքի ավելի քան 212 միլիարդ դրամ ցուցանիշով, որը կապահով է մոտ 9% աճ նախորդ տարվա համեմատ։ Նյութական արտադրության հիմնական ոլորտներում կարձանագրվեն հետևյալ ցուցանիշները։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմի շուրջ 53 միլիարդ, որը նախորդ տարվանից ավելին կլինի 2%-ով։ Գյուղատնտեսական արտադրության ծավալը կազմի 82 միլիարդ դրամ, որը ապահովում է 30%-ի աճ։ Կաճեմ բնակության դրամական եկամուտները եւ միջին ամսական անվանական աշխատավարձերը։ Հայաստանի Հանրապետությունից միջպետական վարկը արդեն ամբողջությամբ ստացված է։ Անդրադառնալով 2016 թվականի պետբյուջեին, ֆինանսների նախարարը հայտնեց, որ հաջորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքը այս տարվա ցուցանիշից ավելի կլինի 8%-ով։ 2016 թվականի պետական բյուջեի սեփական մուտքերը ծրագրվել են 37.9 միլիարդ դրամի չափով, որը 3%-ով ավելին է, քան 15 թվականի փոխանցման սամիջը հարկային եկամուտները պլանավորվել է 34.5%-ի չափ, որը 1.5 միլիարդով կամ 4.5%-ով ավելին է քան 15 թվականի ցուցանիշը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կստանա 47 միլիարդ 266.5 միլիոն դրամի չափով միջպետական վարկ։ 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ծախսերը պլանավորվել են 87 միլիարդ 928.2 միլիոն դրամի չափով։ Այս տարվա բյուջեից ավելի 728.2 միլիոն դրամով։ Համաձայն բյուջետային քննարկումների ընթացակարգին իստում լսվեցին նաև կառավարության լիազոր ներկայացուցիչների հաղորդումները բյուջետային փաթեթի մյուս փաստաթղթերի մասին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանն ԱՄՆ-ին ողոքի նոտա է հղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հանդիպման կապակցությամբ։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկութային հրավիրել են Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևը նրան ողոքի նոտա է հանձնել։ Նոտայում բողոք է հայտնվում այն կապակցությամբ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը մասնակցել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատան կազմակերպած Արցախի անկախության տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև հանդիպել է Կարեն Միրզոյանի հետ։ Իր հերթին դեսպան Սեկուտան նշել է, որ նոտան, որում Ադրբեջանի կողմից դժգոհություն եւ մտահոգություն է հայտնված, կներկայացվի ԱՄՆ պետդեպարտամենտ։ ԱՄՆ-ի Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո կառավարության հետ կապված քաղաքականությունն ամփոփող է մնում։ Մենք հարգում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Այդ մասին ադրբեջանական ապային ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Նա նշել է, որ տարածքի հարցը հակամարտության բազմակողմանի լուծման մաս է կազմում։ Դրա մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Կարգավիճակի որոշումը։ Արժե նշել, որ արդարացի լուծումը պիտի հիմնվի միջազգային իրավունքի վրա։ Դրա մեջ մտնում են Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը եւ ուժ եւ սպառնալիք չկիրառելու սկզբունքը, այդ թվում նաեւ տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման սկզբունքները։ Ոչ մենք, ոչ Հայաստանը, ոչ ուրիշ մի երկիր չի ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի վարչակարգը։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է լսել Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ձայնը, ինչը եւ անում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հավելել է ամերիկացի համանախագահը։ Ջեյմս Օրլիկի հայտարարությունները, անգամ հաշվի առնելով, որ դրանք արվել են ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, առաջին հերթին վերաբերում են Ադրբեջանին։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Ղարաբաղի թեմայով շրջանառվող տեղեկությունները 99.9%-ով չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մնացած 0.1%-ի դեպքում դրանք ներկայացվում են աղավաղված ձևով, սակայն անգամ նման տեսքով ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը վերաբերում է առաջին հերթին Ադրբեջանին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա նշել է, որ տարածքներին եւ կարգավիճակին վերաբերող հարցերն իրոք կարեւոր են բանակցային գործընթացում, սակայն դա չի նշանակում վերադառնալ 1988-ից 1991 թվականների իրադրությանը։ Այս մասին բազմիցս ասվել է, ընդգծել է նա. Համանախագահները ցանկանում են լսել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ձայնը։ Դա նշանակում է, որ միջնորդները կշարունակեն սերտ շփումները ԼՂՀ կառավարության ԼՂ ղեկավարության հետ։ Երկրի բնակչությունն ինքն է ընտրել իր ղեկավարությունը եւ առանց նրանց հետ հանդիպումների հնարավոր չէ պատկերացնել այդ գործընթացը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մեկնաբանելով Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները Դավիթ Բաբայանն ասել է, որ եթե ինչ որ պետություն մշտապես փորձում է ուժ կիրառելու միջոցով շանտաժի ենթարկել եւ կիրառել այդ ուժը, ապա նման պետության հետ կառուցողական երկխոսություն հնարավոր չէ։ Եթե Ադրբեջանը ձգտում է հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորել, ապա պետք է առաջին հերթին հրաժարվի ֆաշիստական ռետորաբանությունից եւ վարքից, եզրափակել է Դավիթ Բաբայանը։ ԱՄՆ Իլինոյս նահանգից հանրապետական սենատոր Մարկ Քրքը ողջունել է ամերիկահայերին ԱՄՆ կապիտոլիումում ամենամյա տոնակատարությանը, որտեղ հերթական անգամ ընդգծվել է խաղաղությանն ու ազատությանն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հանձնառությունը։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի փոխանցմամբ ազատության եւ ժողովրդավարության հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ունեցած հանձնառությունը նշելու ավելի լավ վայր չկա, քան կապիտոլիումը, ինչպես Ստեփանակերտը անկախության ազգային եւ ինքնորոշման խորհրդանիշ իր ուղերձում ասել է Քերքը։ Նա դատապարտել է Ադրբեջանի ուժ գնացող ագրեսիան Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, նշելով. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այս պահին չի զգում այն նույն խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ինչպես մենք Միացյալ Նահանգներում։ Ղարաբաղի հայերն ամենօրյա պայքար են մղում սեփական անձի պաշտպանության համար ընդդեմ հարևան Ադրբեջանի ոտնձգությունների։ 2015-ը Օսմանյան կայսրությունում ողբերգական իրադարձությունների 100-ամյակն է։ Այդ մասին ադրբեջանական Հակին կետ Ազին տված հարցազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի փոխոսնակ Նիկոլայ Լևիչևը, որը հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի համահեղինակն է։ Ուզում եմ մեջբերել հռոմի Պապին, որն ասել է, որ հայերի ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը եղավ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում տեղի ունեցան այդ ողբերգության 100-ամյա տարելիցին նվիրված իրադարձություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը ապրիլին այցելեցին Երևան, որտեղ մասնակցեցին ՍԿՕ արարողություններին։ Այդ նույն ամսում իմ ղեկավարած խորհրդարանական պատվիրակությունը մասնակցեց ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության միջազգային ֆորումին, նշել է ռուսաստանցի պատգամավորը։ Նա հիշեցրել է, որ 2014-ի նոյեմբերին Արթար Ռուսաստանը անցկացրել է ցեղասպանությունը ժողովուրդների պատմական հիշողությունում եւ արդիականության տեղեկատվական պատերազմներում միջազգային համաժողովը։ Բացի այդ, ապրիլի 15-ին Եվրախորհրդարանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված որոշում ընդունեց Թուրքիային կոչանելով ճանաչել այդ հանցագործությունը։ Այդ պատճառով 2015-ի տրամաբանական ավարտը դարձավ հարյուրամյա հնության ողբերգության ժխտումը քրեականացնելու մասին նախաձեռնությունը, նշել է Նիկոլայ Լևիչևը։ Պատասխանելով այն մեկնաբանություններին, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող թուրքական հանրապետությունները եւս ընդհանուր առմամբ 1915-ի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն չեն ընդունում, Նիկոլայ Լևիչևը հակադարձել է. Առաջին անգամ եմ լսում, որ Բաշկորկոստանը կամ Թաթարստանը չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելին, Ռուսաստանը դեռևս 1995-ին պետական դումայի որոշմամբ ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Խոսելով ցեղասպանության շղթման համար քրեական պատասխանատվության մասին, ռուսաստանցի падգամավորը նշել է. Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքացի ադրբեջանցիներին, նրանք պիտի ապրեն Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների համաձայն։ Եթե այդ օրինագիծն ընդունվի, ապա դրա իրագործումը պարտադիր կլինի Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ նրանց ազգային կամ կրոնական պատկանելությունից։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանի քաղաքացիներին, որոնք Ռուսաստան են գալիս աշխատելու կամ սովորելու համար, նրանք պարտավոր կլինեն հարգել իրենց կեցության երկրի կանոնները։ Այստեղ ինչ արդ կարող է լինել։ Նրանք եւս պիտի ընդունեն հայոց ցեղասպանությունը։ Բելգիայի հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության թուրք անդամ Մահինուր Օզդեմիրին վերջնականապես հերացրել են կուսակցությունից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հրաժարվելու համար։ Նշենք, որ Մահինուր Օզդեմիրը հրաժարվել էր ստորագրել իր կուսակցության կողմից պատրաստած բանաձևը 1915-ը որպես հայոց ցեղասպանություն ճանաչելու հետ կապված։ Մահինուր Օզդեմիրը նաև բոյկոտել էր ապրիլի 24-ին Բելգիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 1 րոպե լրությամբ հարգելու նախաձեռնությունը։ Բերձորում կայացել է շախմատի գծով հանրապետական օլիմպիադայի շրջանային փուլը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Սեպտեմբեր Վահան Թեքեյան անվան թիմների միջնակալ դպրոցի տարլություն կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցականների շախմատի 10-րդ օլիմպիադայի շրջանային երկրորդ փուլը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությունը օլիմպիադան անցկացնում է նպատակ ունենալով դպրոցականների շրջանում զարգացնելու մասնախավը հայտնաբերել շնորհալի մարզիկներին։ Անգամ անցկացում է 4 փուլով՝ ներպտրոցական, շրջանային, հանրապետական և 4-րդ փուլին կմասնակցի երրորդի եզրափակչում արտաքինը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 25-ը։ Օլիմպիադային մասնակցելու իրավունք ունեն 2002 թվականին եւ հետո ծնված երեխաները։ Յուրաքանչյուր թիմ բաղկացած է 4 աշակերտից, որոնցից առնվազն մեկը աղջիկ։ Հաշատավի շրջանային փուլին մասնակցեցին ընդհանուր 13 թիմեր։ Հանձնախմբի նախագահն էր Գանձայի դպրոցի տնօրեն Հովանես Հովանեսյանը։ Նրան օգնում էին ծաղկաբերդի թիմի մարզիչ Մարտին Սարոյանը, Կոստանիկի դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Արադ Խաչատրյանը, ինչպես նաև Պերդորի մարզադպրոցի շախմատի բաժանմունքի Բաքումիսի մասնաճյուղի մարզիչ միջազգային կարգի մրցավար Արշակ Լալայանը զրուցեցի մասնակից աշակերտների, թիմերի մարզիչների շրջանային փուլը համակարգող առաջատար մասնակից Սիլվար Սամազյանի անձնախմբի անդամների հետ։ Երկրորդ խաղացողում 3 մասնակից Կանդրայի աշակերտները խաղում հաղթեցին եւ մեծ պարտություն։ Բաքունիցի դպրոցի աշակերտներն առաջին խաղացողում հանդես եկան հաղթանակով։ Գումարի միջնակարգ դպրոցի թիմը երկրորդ խաղապուլից հետո ունեց 3 միավոր։ Շրջանային փուլը կայացավ 5 խաղափուլով։ Վերջնական արդյունքում հաղթող ճանաչեց Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Չորրորդ եւ 5-րդ դասարանցիներ Հովսեփ Հովսեփյանը եւ Ռուստամ Մարտոսյանը հանդես եկան հաղթանակներով։ Իսկ 6-րդի Աշոտ Բաբացարյանը հաղթեց 4 խաղափուլում եւ 1 ոչ ոքի։ Դիակ աղջիկը 5-րդ դասարանցի Գրետա Փանոսյանը թիմին հաղթանակ չփարգևեց։ Երկրորդ հորիզոնականում հայտնվեց Արկադեստի Աշոտ Նովասարյանի անվան միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Երրորդ տեղը բաժին ասավ Գողտանիկի դպրոցականներին։ Հաղթող թիմը շուտով Ստեփանակերտում կմասնակցի հանրապետական փուլի մրցումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ հանրատվական ծրագիրն ավարտվեց